Daarna het die man mij uitgebring naar die buitenste oopstuk grond, bij die noorde kant. Daar het hy my gebring by die kamer kan die oopplek en kan die gebouw bij die noorde kant van die tempel. Die gebouw bij die noorde kant van die tempel was 100 el lang en 50 el breed. Die gebouw was langs die binnenste oopstuk grond wat daar 20 el breed was, en langs die oopplek in die buitenste oopstuk grond. Die gebouw was op drie terrasse. Daar was gangen voor die kamers langs die binnenkant, die gangen was 10 el breed en 100 el lang. Een mens kon van die noorde kant in die gangen komen. die boonste kamers was kleiner als die andere kamers onder, van die terrasse het boontoe smaller geword. Die kamers was op drie verdiepings, maar hulle het nie op pilare gestaan soos die oopstukke grond nie. Daarom was die boonste kamers kleiner als die middelste kamers en die onderste kamers. Daar was een meer buiten langs die kamers. Die meer was tot bij die buitenste webstuk grond voor die kamers. Die meer was 50 al lang. Die gebouw met die kamers wat langs die buitenste webstuk grond was, was 50 al lang, maar oorkant die tempel was dit 100 al lang. Een mens kon van die buitenste webstuk grond bij die ooste kant en kom in die onderste kamers. Daar was ook kamers ten die meer van die buitenste webstuk grond. Dit was oos van die oopplek en oorkan die ander gebouw waarin die kamers was. Daar was een gang voor die kamers, dit was soos voor die kamers bij die noorde kant, en die kamers was zo so groot soos die kamers bij die noorde kant, en een mens kon ook zo so in die kamers winkom of uitgaan. Op die punt van die gang was daar een dier, dit was soos bij die kamers bij die noorde kant. Die gang was langs die muur, oos van die ingang. Die man het vir my gesê, die kamers in die noorde en die kamers in die zijde wat oor kan die oopplek is, is die gewijde kamers, die priesters wat bij die altaar werk, eet die hooggewijde offers daar. Dit is een gewijde plek, en hulle moet die hooggewijde offers daar neerzet. dit is die koringoffer, die zondeoffer en die skuldoffer. Die priesters wat in die gewijde plekken gekomen het en wat daar gewerk het, moet eers hulle kleren uittrek voordat hulle uitgaan naar die buitenste hoopstuk grond. Hoekom, want die priesterse kleren is gewijd. Hulle moet ander kleren aantrek voordat hulle by die ander mense op die buitenste hoopstuk grond kom. Die man het die tempel klaar gemeet langs die binnenkant en die buitenkant. Toe het hy my buiten toegebring dier die buitenste oospoort en hy het die tempelgronde buiten omgemeet, 16 tot 20. Die tempelgronde was 500 meter lang en 500 meter breed, en daar was een muur rondom, die muur het die gewaarde plek geskyf van die wereld daarbuiten.